Eta erran bezala Iñaki Berroko errigoen Luraman presidenta berria hor dugulago ekilan, eguerdi hon? Bai, eguerdi hon. Eta, bon, be, hitz batez berrietan ere erranik izan den bezala, aurten goa, eh, handia ez berriz ere? Bai, bai, bai, ia da, eh, laburki la erran behar bari ma da, erran alda, ahakasta izan dela, eta biziki konten girela. Aha. Agian zenbaki izan baitetan uh, eh, sartzen algituk? Bon, zenbaki bat eman behar bada, ipatzen alda, hogeita bat bisitari eh, kondaturik izan direla, hala, eh, erakustazoka sartze hortan. Eh. Eta hain zineko urte eh, konparatuz? Berdin txu gehiosot, zen, berdin txu gehiosot ez dago zabera, baina emendaketa bat, baina ez ikaragajia, baina eh, emendaketa bat erraiten alda behar bada, ameka urte hau betaik uh, izan dela orten bai. Eta ze urte zurte beti beti uh, gora joiten kopuruak? Ba, ba, ba, ba, ba. <laughs> Eta... Urratxka, mainan beti goiti. Zenta, bo, erraiten zinun, bo, ale, e, e, emendak etzela ikaragarria, alta, e, larun batean, eta bo, sustut igandian, erten eh, bi egunez jana izan zela, eh, hiru egunen zat, pentsatia zena. Ba, ez dakit, aruari behar denez lotu, uh, eh, uh, eh, izaitze hori, uh, aru hotz egite ikilan jendeak ere zerba indien, baina edan eta janda hainitz, bai. Uh, ba, <laughs> ikia da. Ikia da, baina marka frango hau izan direla urten, eta uh, ba bisitarietan, eta ba, ba kontsumoetan, eta eta uh, frango gauzetan. Bai, justuki, beste, beste ahloak zoinituk, zointen markak hau txak zidera? Gogoa, teldu zaut uh, eh, proposatia ziren uh, mintzaldiak, ehm, hor uh, ere, geda lehen aldikot, uh, bada agelat hor, uh, bizpeiduan lekukua, uh, usaien behin betetzen da uh, asteburian, eta hor, uh, bi aldiz bederen betzea izan da. Bo, hala, mainan, uh, jende frango urbildu da ere mintzalditat, eta hala, gero... Ez, aski baikoak, ba, alaike. Aha. Uh, Oberniakoak ere, beraz, aurtengo gomitak bitzien, uh, horiekin dena untsa pasa? Bai, horiek, eh, barda jatxean, eh, etxerateko bidea hartu dute, eta, bo, kontentziren, biztan da. Uh, usu, diren eskualdeak pozik eh, sartzen dira etxeat, eta horiek horiek, nahiko loriatia, eta Eh, lillurratia emengo eh, antolakuntzaz eta emengo dinamismo eta eta lujamaz orokorki eta kontent ere ikarriak zuzten mozkin eh, gehien txuak saldo baitituzte eta ez guti. Eta, bai beraz, overniatik e, saldo bat dinik, bena bestaldetik, e, badakizia erten nondik heldu den apopres diendia, Lujamat? Bo, ikusten du, afen, Baikorki zauku, baikor zaukuna eta erreski huartzen gira. E, Sasoinuntan antolatuz eta hemen antolatuz e, dela lekuko jendia. Lekuko jendia gubiltzen dela, edo ez urgunekoa, jana ibeita bon, kostalde, kostalde untakoa. Barnek aldetik ere jendia gubiltzen da, eta ez guti. Eh, eta gero hor eh, egolandesa, biarnes, egualdetik ere jendia gubiltzen da. Ba, hori bon, geda aski ungi balorizatzen dugula, uh, lekuko jendearen ungitze hori. Hala, eta gero, egin gaji da, bon, hasta penetik nahi zen ere publiko zapalaren laren ganat joan, lujamaren bidez, eh, gure eh, gure egiteko manerak eta buruak eta pixka bat zabaltzeko, eta beraz, urte guziz jende behia ungitzen ari gira, baina uartzen gira ere, uh, uartzen gira ere, behin jastatu, lujama behin jastatu duen jendia ere behi zeldu dela mm badira zango zeldu direnak plaza eh, plazer baitute eh, hemen izaitea, hemen go gilpa, hemen eta historio. Hmm. Eta kontzertuak ere jakasta eta kontzertu iko eta? Ba, ba, ba, bo, ba, bo, ba, dira, ba, ziren hogeita sei uh, edo musika talde uh, egunez, eta horietan hor lehena gugoratel dut autazen, hor ziraleatxeko uh, inspektor Eh, laborari jokeroak, mm. eta, bon, horiek, eh, ostirala intzin ere, baginakien eh, horiek ikajaraziz jakastatua izin zela, eta, eta biztana publikoa, kezuela itordo hori utxegin, eta ostiralean ere, bazen behar badak egiozo jende, horiek esker. Ato. Eta bestale behaz aurten bazien lau uh, txapelketa edo lehia, gasna ogi biperta oilosuk alda tuaz, hor nola iraganda? Bon, ebe, poliki, eh, frango, frango untsa, usaian ere untsa pasatzen da, man aldi untan ere uh, izan da parte hartzaile haun frango, eta, eta, bon, baditot hori eskupian um, emaitzak, ordean nahi bat duzu, uh, eh, zuzenean emaiten lan lauzkizot. Areto? Nakit, eh, baditot denenak, ardi sailan, dogasna sailan baditot, beraz, etxe ekoizleetan uh, lehen hiru uh, izenak, Uh, irabazlea da beraz uh, eh, arozteia esaldea uh, itxasukoa, da Mikel Iribarren eta Ramon Zulazkarrai uh, laborariena, edo hartzainena. Gero bigarren saria edo bigarren uh, lekua uh, elodi zek du, aldu daja, uh, iturieta, iturieta esaldekoa, eta irugarren postuan dindena, da jutsiko uh, garat borda esaldea, ahantzet, akergarrai senarremaztiak. Mm -hmm. Hoja, hor uh, eh, etxeeko ezle sailan hori hogeita malau parte hartzaile. Gero baditut uh, mendi gasnako, bortuko gasnako emaitzak, ea ban ondot nire parte egin, uh, hemen Uh, Lehenbizikoa, beraz, hogeita bi parte hartzaile etaik, uh, Jean-Paul Lenkok duira bazten, haitzalde etxolakoa, bigarren lekua da John Bonet, uh, behaskuin etxolakoa, eta irugarrena Michel Goyenetxe, eh, sujusta, sujusta etxolakoa. Eta gero, aztenik eh, eh sailan, gasnategietan, bera zeilariko gaznategiak du eh, lehen lekua lortu, eta bigarrena azkohia ordinarrikoa eta edo muskildikoa, eta irugarrena honetik. Eh, Hala, beraz, horiek eh, ardi sailan, edo gasna sailan, eta gero baditut... Eh, bazen ere beste lehiak eta beraz egiko erriko bageta edo horriko egi erriko ogiaren uh, lehiaketan uh, ustaitzeko jatsu uh, labea okindegiak du irabazi, ordean hori da jofroa Neuveu, eta gero biperretan, biperretan dutan izena da uh, gaek kamieta senperetaja, horrek dute ere lehenbiziko sariet uh, o lekoa, lekoa lortu. Mhm. Eta gero, uh, guai, um, oilo sukaldatze lehiaketan ez dut, ez dut kausitu, uh, irabaztunaren izena atzemaitia, eh, ala, barkatu. Ba, lasai, hori bihar gain dugu behitan. Ba. Eh, ederki. Eta beraz, hori eh, lehien aldetik, bai, agian hitz batez, ez eh, dakit kalitatea hobetuz duala ejan daiteke, edo holako ahik eginik izan da, edo? Bai, kalitatea nola horokorki? Bai, bai, bai, izan gasna hogi ala biperen aldetik, edo? Ah, ze lehiak eta horietan? Bai, bai, bai. Bo, da... Bon, ba, ardi sailan, do, gasna sailan azteko, bon, ba, beti e, beha duela eta dela laike e, egiten den e, AOP ardi gasnaren lehiak eta e, parte hartzaile gehien ekilan, hor ere baziren e, berrogeita parte hartzaile, eta bon, miskatateratzen den e, informazione do berri, e, berezitasunetan da, ere e, mendiko gasna, e, mendiko gasna gehiago bazela, e, aurten leian, lehian, eta behar bada horrek erakusten du ere uh, mendi, mendi mailan uh, mendian gasnatze uh, dinamika hori pixka bat behar bada garatuz edo azkartuz ari dela. Bida. Gero, uh, gero beste, denak nahi tez hau uh, dira lokalitate desmartxetan, mainan uh, alabi ateratzen den informazio bilinformazione eta uh, erriko giaren uh, lehiaketan ere jaz behinu gehiago parte hartzaile bazilean. Mm. E, justu azken galderat, bai, um, behoita parte hartzaile bazila gasna lehiaketan, um, medenak ipar euskal herrikoak edo ez euskal maila? Ala, nundu, bai, bai, uste euskal diren. Eta... Eta agian hor bururatzeko, e, eh, hoi talau bitiztu, teorian hor jokoak astentu, e, bai hitz bat egiteko, beti badela Lujamaren e, eh, li, egizeta liburua, behaz, hoitabost txefek eginike. Eh, Ba, ba, ba noski, e, eh, zitugu denak este eh, buru honetan txaldu. Eh, hor, e, e, ba, ba ukasio niatzen pixka bat aipatzeko eta erakusteko, salgei izartzeko ere, e, bo, ahak du, eta, eta orain, e, ez da duzi, ono, eskuratua, aurkitzan alko duzue, dozen txaltegietan edo liburu, liburu bai. Mhm. Basteko ba, jakinazu hemen jokoetan eh, behar jakasta hondi haukan eh, liburu jek? No, no, bai, eh, eh, gauzatu beharko. <laughs> Ja, bo, esker mila, bai, eta besta liotarte? Bo, untxada, esker, eta gusarte, agur.